บุ๊กทูหกสิบเก้าต้องการอยาก必要とする欲するดิฉันต้องการเตียงベッドがいりますดิฉันอยากนอน 眠りたいです。ที่นี่มีเตียงไหมここにはベッドはありますかดิฉันต้องการโคมไฟ電灯がいります。ดิฉันอยากอ่านหนังสือ読みたいです。ที่นี่มีโคมไฟไหมここには電灯はありますか ดิฉันต้องการโทรศัพท์電話がいりますดิฉันอยากโทรศัพท์電話をしたいですที่นี่มีโทรศัพท์ไหมここには電話はありますかดิฉันต้องการกล้องถ่ายรูปカメラがいりますดิฉันอยากถ่ายรูป 写真を撮りたいです。ที่นี่มีกล้องถ่ายรูปไหมここにはカメラはありますかดิฉันต้องการคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์がいりますดิฉันอยากส่งอีเมลอีเมลを送りたいですที่นี่มีคอมพิวเตอร์ไหม ここにはコンピューターはありますかボールペンがいります書きたいことがありますここには紙とボールペンはありますか